O nečemu nešto mu na srcu teško, onda o tome razmišlja. Ima dova u poslanika, Allah meni udu bike minel hem. Allahu tražim od tebe da me zaštiti od hem. Čovjek stano opterećen, napet, napet, napet. Nekad mora biti od hajera. Ne ni od nas onaj ko ne misli o stanju muslimana. Čovjek neka bude mu na srcu. Kad vidiš da se sve događa, kaj je mahmum. Znači je tužan zbog nečega što je, kakav je ovakav. Ima nešto s tobom. Ja ima ni džaba, pa ni to ime. <laughs> sve što su da, ih predaje po Bosni primijenute pola mjeseca od Šaban hadis koji nije vjerodostojan na osnovu čega to ćemo doći kasnije ali da spomenut i da kane lejletu nisfi min Šaban fa kumu lejletaha wa sumu jaumaha fa inna Allahe ta'ala janzilu li فإن الله تعالى ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر ala mubtelan fa فأغفيه ألا مسترزق فأرزقه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر Hadis koji nije vredostan, koji se prisi Ali radijallahu ta'ala an, ali se tebe selam, kad bude pola od Šabana, ustanite i tu noć provodite u ibadetu i postite, taj dan, zaista Allah se spušta kod akšamskog vakta, na najbliža nebesa, pa pita ko traži oprost da mu oprostim, ko je iskušan da ga sačuvam, ko traži rizik da mu dadne, sve do zore. Taj hadis nije vjerodostojan. Znači daif, isnaduhu daif, daif. Znači ove predaje naći ćemo u Bosni kad dođe pola šabana, haja propisuje se, rizik propisuje se, ono i to noć se svi sakupe džajmi to. Al hajir prije toga imamo poglavlje inša Allah o Ja rabi se namat, ja Allah, naša Allah, naša Allah. Jer smo u dijelu, kitabu ljubide, znači, poglavlja o novotarijama. Znači. Allah da ne uzme dresove što su prošli pregledali. Na etar tuši, rahmatu alaih. 520. hijđretske, Allah uzme sebi. Ulema prvi, koji je u startu, kad je vidio bid'at, ovo djelo napisao da bi upozorio umet. Sastoj se na to nema ništa hmm. Ne rade, ne rade. Isto, i to je sasvim, da ih predaje.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 jama'ana ba'da salati al-maghrib fi bejtin min bujutillah Allahu subhanahu wa ta'ala zahvala koji nas je okupio nakon akšamskog namaza u jednoj od Allahovi kuća da dio vremena provodimo na mjestima koja su odabrana da budu najpočasnija i najdraža mjesta stvoritelju Subhanahu wa ta'ala u kojima je Đerile Še'nu dozvolio da bude slavljen i veličan jutrom i na veće mjesta za koje alaihi salatu wassalam kaže habbul biladi ila Allahi masajiduha najdraža mjesta na zemlji Allahu Subhanahu wa ta'ala su mesjidi وكاج جل شأنه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يرحمك الله جل شأنه وأن المساجد لله زيستس مسجد الله رضي لكن يستا ودريجنا لبدو وإما استورت سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا فنموئتا وز الله سبحانه وتعالى نيكو غدرقو غموليتي وقال جل شانه إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المفلحين زي استيستيسك يبدرجاوة والله وكوشا أني koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i onaj svijet i koji namaz i koji se ne boje nikog drugog do Allahu. Nadati se da takvi budu oni koji su spašeni. Znači ovaj ajet stvoritelja Subhanahu wa ta'ala potvrđuje da iskreni vjernici su ti koji obdržavaju Allahove kuće istinski. Što znači da ima i onih koji će dolaziti u mestide i graditi mestide, ali neće biti od iskrenih Allahovi robova u dersu koji je večera s nama početnom poglavlju vezano za Kitabul Bidav al Havadis iz dijela al imama Tartusija rahmatullahi alaihi poglavlje o novotarijama stigli smo do tekstova koji govore nakon što upotpunimo govor o uljepšavanju kod učenja Kur'ana Kerima i kako je ulema i šta je rekla na tu temu da počinjemo poglavlje vezano za novotarije vezane za gradnju mestida obdržavanje mestida pa ćemo vidjeti kako je sallallahu aleyhi ve sellem opisao mestid i kako mestidi trebaju da budu i kako je ulema al ulema selef znači ispravna ulema kako je pojmila izgradnju, gradnju, dotjerivanje i uljepšavanje mestida pitanje zlata i srbda i slično što je došao vakat da u nekim od mestida danas ćemo naći to da se nekad pozlačuje ovaj dio, onaj dio ili ne znam naći ćete kod Brzijanaca danas kod Šija Ravafid da su svoje kuće tako počeli uljepšavati da su stavljali kubete od zlata što je strogo zabranje srebra ili ne znam znači doćerivanje tih mestida i kasnije ćemo vidjeti u Lema ko bude tako gradio mestid on neće imati djela da nas ova sačuva od takvog odnosa prema Allahovim kućama pa da Allahove kuće budu mjesto gdje čovjek gradi svoj iman da je to težište i da mjesta određena za ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala trebaju da ulepšaju kod nas prije svega duševnu stranu da nas Allah uzme u zaštitu pa da budemo od odgojenih Allahovi robova koji kad ulaze i odlaze iz mesčida svojim koracima, ponašanjem i ahlakom dokazuju da su Allahovi robovi koji odlaze u Allahove kuće da imaju svojstva kojima se odlikuju na drugim drugim zato upravo vrađivanje ovakvih poglavlja ima za cilj da nas vrati na stazu prvih prethodnika koji su ispravno, ispravno din razumijevali jer samo sa takvim odnosom prema vjeri možemo postići ono što je cilj dina, a to je uputa. Da dođemo do upute, da budemo od onih koji su na pravome putu. A danas u umetu Muhammed alaihi salatu nalazimo raznorazne skupine, raznorazne pravce i kad pogledamo kakva su im dijela i osnovna svojstva koja treba svaki musliman i musliman kad ima kod sebe onda nađemo krajnosti očite govorimo o mnogim temama za koje bi kako kraže ulema Ebu Bekr sakupio najodabranije ashabe da polemišemo o njima znači a o državi o džihadu na Allahovom putu o mnogo čemu a nekad Kur'an je s nama ja rabbe se osim koji trenutak u ruci znači da li imamo pravo na to da li imamo pravo govoriti o džihadu ako ne znamo namaz i poglavlja o namazu jer muđahid mora da klanja prije toga a i u džihadu mora da klanja i slično što ne znači da nema govora o džihadu ja rabbi naprotiv to je nešto što je vrhunac nešto što je počas koga djele šenu odabere da bude od onih koji je na takvoj stazi i bez ta, nema islama bez džihada nam, ali džihad znači mora biti na stepenu koji mu pripada i da u džihadu budu robovi upravo koji su dostojni i teme i slično znači da musliman ide tim postupnim koracima kako bi došao do ciljeva i da bude podpomognut da inša Allah bude od onih koji uzdiže Allahov din koji svojim riječima i dijelima i borbom dokazuje da mu je stalo do Allahova zadovoljstva znači zbog nečega bitnog vezano za daj koji su pred nama a to je ulazak u Ramazan prilika je svakom od nas da se istinski preispita u svom dosadašnjem životu koliko je iskren Allahov rob koliko je njegovo učenje Kur'ana, njegovu ruku i seđda godina dana iza nas nakon Ramazana kada je mnoge dželešenu usmrtio i uzeo sebi ostavio nas da još imamo priliku i Allah zna koliko će još nas dočekati prvi dan Ramazana znači ne znamo kad nas smrt čeka sutra a znači koga dželešenu uvede u odabrani mjesec ummeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem šahru Ramadan الذي أنزل فيه القرآن كما ميس وكما ميسيت القرآن سبوشتن i upravo mjesec razdvajanja istine odlaži da budemo od onih inša Allah koji će iskoristiti ovo vrijeme i nagovijest ovim tekstom i ovim govorom znači da je ovo je u zadnji dio od dersa do iza Bajrama inša Allah nakon ida znači prva sreda nastavljamo sa ovim dijelom a ostavljamo prostor da uđete u Ramazan da sebi osmislite vrijeme i momenat gdje ćete boraviti za vrijeme Ramazana obzirom da ovdje dolazimo kao putnici od Ramazana znači nećemo koristiti to da sjećemo put i da budemo od putnika nego ćemo se povući postu i badetu u mjestu gdje živimo a vas pozivamo da nas posjetite da budete s nama neku noć od Ramazana u staravah nama s nama u džematu koji po sunnetu alhamdulillah i da na određen način vi posjetite na, na, na, na način da vidite džemat u našim prostorima gdje više borimo nego Sarajevo jer ovdje smo iako ne daleko ali pak putnici od Tuzle do Sarajeva i ovaj drs znači a da budete u mesecidu inšallahu teala gdje možete vidjeti mladića starca i nekog djete koje se odgaja bez tespiha bez novotarija po koji ovi drsovi imaju za cilj da i ovdje dođe moment da u safovima imamo odgojene ljude koji će primjenjivati sunne ne bude Edhem Abdallah jedan rijetki primjer čovjeka 60. godina u Sarajevu koji dosljedno želi da sazna kako je sallallahu alaihi ve sellem klanjao, kako je postio, kako je u mesecidu boravio pa da da bude od onih koji to primjenuje, nego da inša Allah djedovi, i ako mi zapamtimo nekog od nas Allah ostavi u starim godinama, da se prisjetimo tih trenutaka kad smo ostavili, znači Allah je dao neki znak Sarajlijama da ima djedova koji nose bradu u Bosne. Da ima djedova koji ima nije teško kad nešto nauči da primijene. Ako je naučio nešto ovako, sutra saznao novo, kada ovo bolje, ovo ispravnije, pa da prihvati i da promijeni. Tako uvijek pametan čovjek čini uči do smrti i opet umre malo znalca znači da nam nije teško da učimo a islam je din znanja sticanja znanja kod privatanja znanja čovjek bude oplemenjen Allah ga počasti da je znači spreman da ostavi nešto što je godinama prakticirao da bi prihvatio istinu a istina je starija od vremena i zbog toga znači počast da možemo biti od oni koji potpomažu sunnet inša Allahu ta'ala u mjesecu Ramazanu da oživimo Ramazan onako kako mu pripada i poziv svakom da prije ove dane iskoristi oživljavanje učenja Kur'ana jer mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana govorili smo u prošla dva dersa o tome kako je Selef razumijevao učenje Kur'ana Kerima kako Selef je ispravno pojmio hadis Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem zeyinu aswatakum bil Kur'an uljepšajte svoje glasove Kur'anom pa smo rekli da ovaj hadis Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem je dokaz nekima koji su rekli da nije zabranjeno kod učenja Kur'ana znači dati mu ton lijepoga glasa a drugi dio Leme je rekao drugačije ko će nam izneti ta dva stava u pitanju značenja ovoga hadisa zeyinu aswatakum bil Kur'an uljepšajte Kur'an svojim glasovima. Šta je poruka ovoga hadisa Muhammed a.s. Šta hoće da kaže ovim hadisom? Ne znam ime, naočale nosi. Da često učimo Kur'an i da nije ono što da... je poruka hadisa svoj glas uljepšaj učeći Kur'an. A ne uljepšaj Kur'an učećem učeći ne uljepša je Kur'an a ne uljepša je Kur'an sa svojim glasom jer Kur'an je lijep sam po sebi nego uljepša je ti svoj glas sa učenjem Kur'ana to je jedno od mišljenja znači i kod dobrog djela uleme da je poruka hadisa učite puno Kur'an da imate lijepe glasove jer ako učimo glasom a ne učimo srcem ne može biti glas lijep nikako jer dolazi u Allah djelje še'nu da bi bio lijep i prijatan glas mora biti ihlas mora biti iskrenost a da bi čovjek bio iskren mora dugo vremena se družiti sa mushafom i onda mu djelje še'nu da da njegov ton postaje prijatan to je od mišljenja kod selefa znači da je ovdje upravo u arapskom jesku zove takdim ta da je hadis u smislu da ima konstrukciju zeyinu bil Kur'ani aswatakum uljepšajte sa Kur'anom svoje glasove. Nego u arabskom jeziku ima nekada jedna riječ bude prije, neka kasnije zbog konstrukcije jezičke I da je ovdje poruka, uljepšajte sa Kur'anom svoje glasove. Znači da čovjek treba da bude od onih koji puno uči Kur'an da bi mu Allah pšao glas. I zaista učaše Kur'ana kad čujemo do kuće Kur'ana, koji puno se druže sa Kur'anom, da osjetimo njihov ton prijatan na naše srce ostavlja Dok čovjeka koji ne uči Kur'an kad govori, njegov glas i ton sam po sebi ne, često ne zadivljuje. Iako smo rekli da ovaj hadis, kod jednog djela Leme, nosi ovo drugo značenje, a to je, da nije zabranjeno pod šartovima, uslovima, da čovjek kad uči Kur'an, nije mu zabranjeno da mu stavi ton i da njegov glas, ali da ne bude sa nijetom da bi drugog zadivio. Nego da to bude upravo da Kur'an traži od nas bez dodavanja hare, znači da ne bi dodali nekom hareketu dužinu više nego što treba da pogrešno učimo što se zove tatrib wal alhan što je strogo zabranjeno šta da dajemo tonove gdje ćemo mijenjati način učenja da odužimo ondje da ne smijemo odužiti da skratimo ondje ne smijemo, samo da bi udovoljili svom načinu melodisanja to je strogo zabranjeno biti faqil ulama sva ulama se složila da je to strogo zabranjeno na takav način učiti Kur'an kao pjesmu otezati gdje treba kao samo da znači tekst prođe a ne gledajući na pravilo težbida naprotiv Kur'an ima propise i pravila učenja koja se moraju primijenuti jer je objavom tako dostavljen Kur'an ne učimo kao drugi tekst arapski kad čitamo dok čitamo tekstove arapske govor arapski čitamo Kur'an tekst arapski ali melodija i to je objavom dostavljeno i Kur'an ima svoju melodiju i zato kaže alejhi selam u drugom hadisu lejse minna men lem je taganne bil Kur'an od nas nije onaj ko ne uči Kur'anom što znači to? da pravi, da svaki musliman mora znati nešto od Kur'ana i da se nasljeđuje, naslađuje učenjem Kur'ana da mu je navika da uči Kur'an i da svaki musliman mora nešto od Kur'ana saznati i naučiti pa smo naveli primjera da je Muhammedu na lehi sveta dok je putnik bio imao praksu šta da čini? da uči Kur'an i da određeni ajet ponavlja više više puta kad bi bio na putu znači da od svojstava putovanja Muhammed Ali Sadu Sharam da bi određene ajete više puta ponavlja o zastajući na značenjima toga znači to je ono što treba da bude praksa kod učenja i tertil smo rekli varatili l'Kur'ana tertila Kur'an postupno uči šta znači riječ tertil ko zna? ta postupno šta se podrazumijeva pod tim da ne žurimo da ustimo po pravilima da zastajemo na koncima svakog ajeta i još pusto da razmišljamo o znanju pravilno učenje Kur'ana pravilno učenje Kur'ana jednostavno rečeno e, tertil da ispravno od uspravnog učenja da zastajemo da ne žurimo jer djela šeru kaže la tuharrik bihi lisanak li ta'jala bihi Ne moj jezik brzo da govori da bi žurio s Kur'anom nego od tertila je to da zastajemo na značenjima na koncima ajeta da ne žurimo kod učenja pa smo rekli da je od selefa i što je ovdje imam Tartusi spomenuo rahmetul alihi od bid'ata vezanih koji su ušli kod učenja Kur'ana od, od opasni bid'ata je to da daje da će doći moment da ljudi učije Kur'an samo kao harfove a uopšte ne razumijevaju značenje Kur'ana i Kerima znači uče Kur'an ne znaju šta uče pa smo došli u tekstu do ajeta koji potvrđuju to kod Benu Israila da je Đelle Šenu opisao jednu skupinu od njih da su objavu učili od Teurata da nisu imali ništa od toga osim to da da ga uče a ništa ne razumiju i ne rade po tom pa kaže Đelle Šenu mi smo zastali وقد قال الله تعالى في من يقرأ الكتب المنزلة من السماء ولا يعلم أحكامها وحلالها وحرامها قال جل شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون i od njih ima oni koji što je uče i oni su umišljeni znači nemaju značenje Allahove poruke kroz objavu znači ne razumiju knjigu samo je uče koliko danas od umete Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ima oni koji su proučili Kur'an možda i stotinu i hiljadu puta a možda nikad nisu zastali na jednom ajetu da vidi šta to znači propise oko tog ajeta. Znači, uči Kur'an i imamo takvi. Taki je bilo kod Beno Israila. Allah je lešenu in opisao, čitaju knjigu, ali ne znaju je. Jesu li ashabi tako učili Kur'an? Ridvanu Allah i tala lehim. Da uči Kur'an i da ne gledaju što znači? Nego šta je bilo, koliko smo rekli da je Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala an učio suratul Baqara osam godina šta kaže ulema zbog čega šta je šta znači to zašto je toliko vremena dugo ostao na suratul bakara osam godina po suratul bakara šta zato što svaki ajet koji je naučio tražio je tražio je fik razumijevanje ajeta propise vezane za taj ajet hukm znači da nije išao da prelazi na novi ajet dok ne bi razumio potpuno sve što je vezano za značenje ti osam godina na jednoj suri istina najduža u objavi ali znači da ashabi što im nije bilo jasno vraćali su se Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i tragali da saznaju da ne bi bili u ovom kontestu opisani bojali su se za sebe da ne budu od onih koje Allah opisao one koji uče Kur'ana ne znaju jer naći ćemo isto telešenu da spominje i pa kaže مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا primjer oni koji su uzeli Kur'an, ponijeli, ponijeli Tevrat, a onda ne rade po njemu. Kao primjer magarca koji nosi knjigu, a ne zna šta je u njoj. Znači, taj kontekst u tumačenju da se upravo odnosi na ovu skupinu oni koji su uzeli objavu Teorata i nisu radili po njemu. Znači, možda su je čitali, i bili, ali nisu radili po onome što sadržaj nosi. Zato ta kritika nije bez hikmeta i mudrosti u objavi Kur'an i Kerimu spomenuta. Da umet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem sebi ne dozvoli da Allahov govor ne razumijeva. I ne na jednom mjestu Đerlešenu kritizira odnos prema objavi kad je u pitanju razumijevanja Kur'ana pa kaže Efele يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Zar neće razmišljati o značenjima Kur'ana ili su katanci na srcima njihovima? La havla wa la kuvvete ila billah. Znači, Kur'an nije došao da bude kao stih opjevavan da ne razumijemo šta nosi sa sobom. I teško se onima koji su učili i tefsir studirali ili saznali od objave i onda to zatvorili nisu narodu dostavili jer čovjek koji ne zna njegovo ovaj je da pita onoga koji zna a onaj koji zna ima zekat na znanje da to znanje dostavi ljudima tumači Allahu govor znači da ide stalno u ciklus tumačenja Allahova govora kako narod ne bio neuk nepoznavajući tekstove i značenje tekstova koje Kur'an nosi sa sobom kako je prijatno vidjeti roba kad uzme tefsir, čita tekstove i onda dođe onome ko zna više kaj da mi razjasni ovo, nisam razumio ili ovaj ajet šta znači pročitaj u značenju Korana, daj mi tefsir na to treba biti osobina naša da uvijek tragamo za onim što pa ćemo onda vidjeti kad saznamo značenja Kur'ana koliko mi živimo u skladu sa Kur'anom jer kad naučimo kako Đele govori u odnosu prema Kur'anu prema onda ćemo vidjeti, vidjeti sebe kakvi smo to mi prema objavi a ako čitamo, ne pitamo, ne, raz, ne razmišljamo onda šeitan nam te ljepote saznanja zatvara tako zato Đelešenu kritizira upravo da ne bi bile doni čija su srca zatvorena da treba razmišljati Kur'an وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِي مُدَّكِرِ zaista smo Kur'an olakšali za opomenu. Pa ima li onoga koji će se opomenuti? Kur'an znači nije težak za razumijevanje u smislu da nosi jasne poruke koje samo treba zastati na njima i uzeti tumačenje i primjeruti. I znanje tragati po pitanju toga zato upravo ovdje Đele Šeir u ovom ajetu opisuje suratul Bakara 78. ajetu znači od Benu Israja bila oni Benu Israila koji su čitali knjigu a nisu je razumijevali kano yakrauna tevrata wala ya'lamuna ma istavda Allahu ta'ala fiha min al hikami wal ibar učili su tevrat ali nisu znali šta sadrži taj tekst objave od mudrosti i od poruka koje nosi od ibreta i hikmeta fa basah, fa, فوصفهم الله تعالى بأنه ليس عندهم من ذلك إلا الأماني والأماني التلاوة Pa im je Allah subhanahu wa ta'ala opisao Oni nemaju kod sebe قرآن التلاوة učenja أمنية قال الناظم تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور المنزلة znači tragaj za značenjem knjige Allah u zadnjoj no, zadnjem dijelu noći kao što je Davud alaihi sallatu wassalam znači uzimao zebur da bi o njemu razmišljao i tragao za tim značenjem znači da ovdje ima onih koji će možda učiti Kur'an ali neće ga razumijevati navodi taj stih, upravo kao vid umnije وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا سورة الجمعة بيتي آية فشبه تالي القرآن من غير أن يفهمه كمثل الحمار يحمل أسفارا جل شأنه وبيبي سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة رينير أوني كويسوز للتوراة a onda ga nisu nosili kao primjer, znači nisu radili po njemu kao primjer magarca koji nosi knjigu فشبه تالي القرآن فيuporedio učača Kur'ana min gajri an yafhamahu primjer onoga koji znači uči Kur'an a ne razumije ga kao primjer onoga koji nosi magarca koji nosi knjigu u tome imaju dva značenja قال ابن عباس كلفوا العمل بها فأقروا بها ثم لم يعملوا بما فيها Ibn Abbas kaže, bili su, bilo im je naređeno da rade po njemu, pa su to prihvatili i priznali, a onda nisu radili po tome. Znači priznali su da je to o, treba da rade po tome, a onda nisu radili po tome. Wathani, anna hada min al hammalati wa daman, la min al hamli ala zuhur. Jakulu, hamalu fiha في التوراة ثم لم يرضوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا قال الفراء الأسفار الكتب الإذان واحدها سفر وهو مأخوذ من الأسفار قال الله تعالى والسبه إذا أسفر لأن الكتاب يسفر عما استودأته فيه فكما أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها كذلك التوراة والإنجيل إذا دلتهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يقرأوا به ولم يعملوا بما فيها من الدلالة على نبوته ثم لم ينفوهم حفظها فدخل في أموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل بما فيه قال الناظم znači da značenje drugo nosi u tome da je primjer ovih ne znači to da nose knjigu na svojim leđima nego da to znači da uzimaju knjigu ali ne rade po njoj jer kako kaže primjer ovdje Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer sljedbenika knjige koji su uzeli znači Tevrat i Inđir u kojima stoji da će doći Muhammedun sallallahu alaihi ve sellem i da će doći znači posljedni poslanik oni to nisu prihvatili nisu slijedili tako isto primjer kaže ummeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem ako budu učili kitab Allah Allahovu knjigu i riječ a ne budu radili potom je primjer isto ovih kojima je data knjiga a nisu radili po njoj وأيضا فقد قال الله تعالى أيستفق قال جل شأنه قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم سورة المائدة 68 آية وزنا شيء reci o sljedbenici knjige niste ni na čemu dok god ne budete uzeli Teurat i Inđil i radili prema onome što vam se objavljuje od vašeg gospodara. Znači niste ni na čemu. Sljedbenici knjige, naziva je o sljedbenici knjige. Znači ništa nemate kod sebe sve dok ne budete radili u skladu sa Teuratom, Inđilom i onim što vam se objavljuje jer ako su pravi ovaj ajet daje odgovor sljedbenicima knjige za koje neki danas iz svog neznanja kažu i oni su vjernici i oni će u džennete odvede kogod vjeruje sljedbenike knjige Allah ga poziva tako i govori da će oni u džennet sljedbenik knjige ima koji slijedi knjigu i ima sljedbenik knjige koji se bori protiv knjige onaj ko uči Kur'an ne radi po polje on se bori protiv Kur'ana svojim neznanjem Znači, ovako isto tako, sljedbenici knjige koji nisu prihvatili da slijede Teurat i Inđil i ono što je u njemu i da slijede poslije Kur'an kad je došao, oni jesu sljedbenici knjige, ali nedosljedne i kao takvi su pronevjerili knjigu. Ali ih nazovemo vlasnici knjige. Znači, Allah kaže sljedbenik, ovdje riječ sljedbenik u Bosansku, pa mnogi razumiju. Ima sljedbenik dosljedan, ima sljedbenik koji ne slijedi. Znači, poziva se da slijedi, a u stvar ne slijedi koliko oni kažu kaže ašhedu ene Muhammed Rasulullah ne klanja podne, ni kindiju, ni aksan, ni seba, ni jaciju a kao ja sam musliman je li ima umetu Muhammed takvi? ima Allah isto tako ko ti sljedbenika knjige znači ima oni koji su nedosljedni u tome i nema možda nikako reći da su oni na pravome putu pa kaže upravo kale Sufjan lejse fi kitabillahi ta'ala ajetun ašeddu alije min kavlihi ta'ala Sufjan šta kaže? nema ni jednog ajeta u Allahovoj knjizi da mi je te, da mi teže pada od ovog ajeta. Zbog čega? Zato što njemu prijetnja. O sljedbenici knjige, niste ni na čemu. Dok ne budete radili po... Šta Sufjan uči Kur'an ali koliko je toga što u Kur'anu? Bojeći se za sebe. Dok ne budeš radio u skladu sa Kur'anom, ni na čemu si jel. Umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam znači Kur'an je knjiga koja mu je data kao objava da li je primjenjuje da li radi u skladu s onim što objava kaže ili kaže rekao je ovaj nako onaj filozof nako onaj ovako onaj nako a najmanje poznamo šta je rekao često ne znamo dovoljno šta su propisi Božje knjige fakultete završavaju i onda citiraju sve nekakve ljude a malo kada citiraju ajet i značenje ajeta i da rade potom tom ajetu onda nismo ni na čemu dok ne budemo radili prema da nas Allah sačuva toga znači jel ovaj ajet upravo upozorava onima kojima je data knjiga ako ne budu radili u skladu sa knjigom da nisu, ne, nemaju din, nemaju vjerovanje svoje ispravno sato Sufjan sa razlogom upravo kaže da mu je ovo najteži ajet koji mu pada wa iqamatuha wa fahumuha wal amala bihima jer upravo kako kaže da bi radio u skladu sa svim tim ajetima razumijevao ih i da njegov, njegova djela budu u skladu s tim ومن ذلك ما روي في المستخرج قال كره مالك أن يكتب القرآن أسداسا وأسباعا في المصاحف وشدد فيه الكراهية وآبه قال قد جمعه الله تعالى وهؤلاء يفرقونه قيل لمالك هل يكتب في سورة عدد آيها فكره ذلك في أمهات المساهف وكره أن يشكل وينق وينقط فأما ما يتألم فيه السبيان وألواههم فلا بأس به ono što se prenosi isto tako da je Malik radijallahu ta'ala an bio od onih koji je znači kere smatrao pokuđenim da se Kur'an dijeli određene dijelove ovdje sad ćemo naći četvrtina od džuza a? polovina i slično i da imamo neđe oznaku u podjeli kaže da ima Malik to nije bila praksa kod ashaba da su tako musaf dijeli nego su komplet suru uzimali bez tije i da je to bilo vrijeme kako su i kasnije u Fusnoti ovdje u vrijeme Hadža ibn Usfa da je on taj prvi koji je upravo na te određene priče i događaje u Kur'anu pa je onda dijeljen Kur'an tako da bi olakšao nekima kod učenja kaj to nisu radili prvi pa i mi to prezirimo u smislu da nisu htjeli bojeći se da bilo šta od sebe unesu u Allahu isto tako je prezirao da bude u Mushafu upisale nukat, tačke. Jer ashabi Ridvanullah nisu uopšte pisali kao što sad pišu sve oznake, harekat, to nije bilo u početku. Harfovi su pisani bez toga da stavlja tačku J, T i ovi harfovi koji imaju nuket. Tačno se zna šta je harf i onaj ko zna uči. Kasnije to je u smislu, znači kod stavljanja u mushaf, kasnije je stavljeno jedan dio leme to smata min mesalihin mursele od nečega što nije novotarija, nego je to sastavni dio objave, ali iako je bolje, kako mali kaže, smatra kerahijetom to, da je bolje da o Musa postane tako. I tako treba uzimati jezički, u smislu sa usana učača, da naučimo usmeno Kur'an, a ne gledajući samo. I zaista, Kur'an se uči i ne može se naučiti ispravno osim sa usana učača. Sva pravila da učimo, ne možemo Kur'an naučiti dok ne čujemo drugo kako ga uči. I tako se Kur'an uči. To je pravilo kod učenja Kur'ana Kerima. Kala, walakin yuktabu ala al-katbati al-ula, kala وبيان ذلك أن براءته لم يوجد في أولها بسم الله الرحمن الرحيم فتركت لألا يوجد شيء في غير موديه ويكتب في الأرباح في أولها بسم الله الرحمن الرحيم سواء بدأ بأول سورة أو غيرها لأنه يجعل إماما قيل لمالك كيف قدمت السورة الكبار في تأليف وقد نزل بعضها قبل بعد قال أجل ولكن أراهم إنما ألفوه على ما كانوا يسمعون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكره مالك علم الآشار في المساجد بالحمر بنحبه وقال يؤشر بالحب بالحبر يشير بالحبر وقال غيره أول من أحدث الآشار والأخماس وكتب أوائل السور بالحمر الحجاج بن يوسف لا يوبي مالك رضي الله تعالى عنه زاستو يا وقرآن نكي دوجة سورة سستابلنا ناتشي بريا وقد نزل بعده قبل بعد يقول نعم دسو ناتي ردو سليدو بيا نيدو لزيو تاقو فيا رقاو eđel tako je ali oni su ga pisali onako kako su čuli da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio Kur'an. Znači redoslijed sura je došao po tom redoslijedu kako je sallallahu alejhi ve sellem učio Kur'an Kerim. Isto tako kaže da je Malik prezirao da mushaf bude pisan sa crvenom tintom. Da bude oznaka posebno da se stavlja određena znači boja druga, nego je rekao da bude bil hebro. I kaže da je upravo Hadžaj ibn Yusuf uveo te neke detalje kod pisanja mushafa određenim bojama i različitim. Znači ovo je ukratko vezano za učenje Kur'ana i ono što je na kraju spomenuto. Znači ovo onome što je bitno, a to je da Kur'an ne smije biti učen bez razumijevanja, nego da poruke Kur'ana trebaju da budu u našim srcima i da učenjem Kur'ana Kerima budemo doni koji ga razumijaju, inša Allah. Faslun fima ahdese min al havadis vel bidaj fil mesajid. Poglavlje koje nosi naziv faslun fima ahdes. Ono što je uvedeno od novotarija i bid'ata u mesjide. فمن ذلك المحاريب روي روى عبد الرزاق في مصنفه قال جاء الحسن إلى ثابت البناني يزوره فحانت الصلاة فقال تقدم يا أبا السيد فقال الحسن بل أنت تقدم قال ثابت والله لا أتقدمك أبدا فتقدم الحسن واعتزل الطاق أن يصلي فيه يا رب السماوات والأرض prve riječi o mesecidu i nečemu što je danas upravo sad kad uđemo u mesecidu, vrata mesecida šta nam prvo pada u oči što nam odvodi pažnju i e, šta je posebno u tom ko kaže Mihal evo, kad uđeš u mesecidu odmah što je patljivo prvo što pada čovjek koji skreće pažnju jeste šta? El Mihrab. Jer on je dotjeran, agizdan, nešta. A gledaš njega, čim Ne, ne moraš, ali kaže, skaće će pažnje. Znači da je uljepšan, da je stavljen u poziciju kao nešto, ono nećemo neći kip ovdje, bila. ali znači nešto što, kad dođe neko ko ne zna šta je mesič, ko ne zna šta je mihrab, on mora svakako verziju imati o tome, koje je na krivom vjerovanju, mora da misli da tu ljudi, da nešto ima sveto, da ne znam šta je već, zbog čega? Zbog mnogo što šta što je stavljeno kod mihraba posebno neki. Meni je ostao primjer i osjećaj mi na srcu duboko u Tuzli prije 3-4 godine na Bajram. Predveće je noć Bajrama da imaju na zadnje niti od mermera stavili su svjetlje sje svjetlo. I onda je došlo do prepirke žustre kad su upali svjetla u mehrabu. Kad je to i u crkvi tako, to je kršćani tako rade, počela rasprava krupna sa imamom oko toga. Onda meni dolazi i pitaju. Kola stoji, to je od uljepšavanjem hraba novotarija koje su ušle u din. I pada, ali interesantno da su se neke osobe tako žučno u, u raspravu zbog toga što se svjetlo pali na, a ono misle kao da je to uljepšavanje i dotjerivanje. Ona kosu ima ona za hlađenje, umirar. Da, hajer. Pa pitanje ho, <laughs> na Kosovo, kome stidu? Ali ovdje kaže od prvog onoga što je znači uvedeno u mesici da što nije bilo prije jeste mihrab al meharim prenosi Abdul Razak u svom dijelu da je došao Hasan ila Thabit al Benani da ga posjeti pa je došao vakat namaza pa kad su znači rekao je te kaddem ja Eba Said tražio je da predvodi namaz pa ga stavio da on bude od onih koji se predvoditi namaz Pa je rekao, Al-Hasan, bel ente te kadem. Ne, neću ja, nego ćeš ti. <clears throat> Ovdje moment, dva roba, jedan drugog posjeti, idu u mjeseci da klanjaju namaz, šta, ti u mihrab, ka ne, ti. Svoj nivo, znači ovaj smatra ovoga da je, ka ne, ne, ti ćeš proći, kaže, Wallahi la ete kadnemu ebeda, la ete kadnemu ke ebeda. Tako mi Allaha, nikad neću preći ispred tebe kako je u lama jedna drugo ako je neko znači na većem stepenu nečemu ima više znanja kaj la ti ideš on ben harabija iza tebe nije stvar ko ispred ko iza nego je stvar i zakletva vallahi neću ja ispred sad imam starega službeno i kaos ja ne smije niko da, u, da uđe da neko kvalja na filu mihrabu kaj šta mi ušao mihrabu Če se ćeš nas, smetamo što ti klanjamo mihrabu na filu na mihrab smijemo klanjati u njemu samo kad je namaz stoji da imam ide ispred ali mimo toga nije zabranjeno ući mihrab i klanjati to treba biti navika muktedije obični da s vremena na vrijeme ovako uđe u mihrab klanja da ne bi ljudi shvatili da je to mjesto samo za imama rezervisan ne smije drugi ući jer to je vid svjetosti kad ga tako stavlja niko ne smije samo imam ko njemu posebno određen na, naproti i od obaveza imama nakon farda da se okrene džematu nakon zikra da napusti to mjesto gdje je bio imam da se zna da nisu više u džematu i da je fard klanjan da se povuče i da sunet klanja na drugom mjestu dok muktedija ne mora se pomjeriti ali, ali imam mora se pomjeriti zmjerom iz mjesta da je klanjao i predvodio džematu znači to je od propisa koji danas ostao da ljudi uopšte ne pridaju pažnju tome pa kaže pa takad Hasan pa je Hasan prošao naprijed i nije uzeo etaka i usalli fihi odjeća koja se posebno oblači kod klanjanja namaza nije to htio da koristi se zovu Ahmediju a? kad ide u mihrab ne smiješ bez toga na, naprotiv nisu htjeli da uzimaju tu odoru ili nešto posebno za to kala ve salafi takil i smatrao je prezrenim da se baš tako klanja u toj posebnoj odjeći isto tako je Nehaj ve Sufjane Thevri ve Ibrahim et Temimi kala Dahak ibn Mazahim أول شرك كان في أهل الصلاة هذه المحارم da je se širk čak počeo javljati kasnije kroz te mihrabe kod muslima. Znači da su neki ljudi tako veličali taj mihrab i počeli se vezivati za mihrab. I naći ćemo u nekim zemljama, nije isključivo da džahel, znači smatra u mihrabu nešto sveto. Da se u mihrabu posebno tu, i nekada odu bilja, da nas Allah sačuva od zablude, ali u poslanikovom mesečidu, ali se tu selam, ima robova koji iz ljubavi gdje je klanjao Muhammed, ali se tu selam, žele da dođu na, na to mjesto da klanjaju na filu, da ostane nekad red po 10-20 osoba da čeka da dođe na red da klanja gdje klanja Muhammeda jedan dio leme to zabranje i smatra neispravnim drugim prema nijetu ako je neko a znači nema potrebu da alaikum salam da to mjesto veliča u smislu da mu dade svetost ako je na tom mjestu bio alaih sato selam ne smiješ ga sveto veličati to mjesto šta je Umar ibn Khattab rekao za crni kamen koga je ljubio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i umet Muhammeda naređeno mu da ta, kad dođe na hađa koji mogućnosti da na umru i kad je u tavafu da poljubi znači ali ti si samo kamen ne možeš pomoć ni odmoć i da nisam vidio Muhammeda ali sam da to čini ne bi te ja ljubio znači da ne bi ljudi sve tim uzimali prostori, predmet ili ne znam nešto i Allah urobujemo a nikako nećemo da veličamo zato kaže ovdje da se širk čak javio preko mi mihraba kod neki osoba koje <clears throat> وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس أما والله لتزخرفنها قال جدا عليه الصلاة والسلام ركاو برانسيسة ما أمرت بالتشييد نيسم نيسان ناريديو دا سمسجد ولي بشاوايو سيدو تيريو أشتقال جدا ابن عباس أما والله لتزخرفنها تقوم يا الله سبحانه وتعالى بيجت مسجد و ljepšavati znači Abdullah znači Abbas se zaklinje zašto zato što je znao da je selam to rekao da će doći وروى أن أبي بن كعب أبا الدرداء زرع المسجد ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالذراع فقال النبي بل أريش كأريش موسى ثمام وخشبات فالأمر أعجل من ذلك وروى البخاري في صحيحه أن عمر أمر ببناء مسجد قال أكن الناس من متر وقال إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس وقال أنس أليس يتباهون بها ثم لا يؤمرونها إلا قليلا وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى البخاري برنسيه برديو وقوي السوي دا عمر ناريديو رضي الله تعالى عنه سقراري مسجد بايركا ودا بوده چويكو زاشتي تاوت كيشي ljudima da budeš da ga štiti od toga da znači da ne, ne klanje na otvoreno nego svrha mesčida da čovjeka zakloni od pa kaže čuvajte se dobro da ne bi taj mesčid stavljali u crvene boje i u, u žutu boju znači da ne bi istakli to jer ta boja upravo pada u oči i skreće pažnju čovjeku pa je rekao Enes Elejsi je tebahu ne biha time hoćete da se istaknete kako bi se time kaj je naš mesčid najbolji ne znam od, od riječi takvi dotjeruju mesjid kao da bi ga posebne boje stavili kako bi istakli pažnju na sebe. A šta onda kaže? Summe tako ćete raditi da bi ih istakli, a onda nećete ih obdržavati osim malo. Što znači obdržavati? Znači nećete boraviti u mesjidima. Dotjerat ćete mesjidu najbolje u smislu kako vanštinom, ali nećete ga obdržavati sa ibadetom. Nećete u njemu klanjati, voditi ibadet koji učiti Kur'an, što je slušaj danas. Nagizdani mesjidi to su Turci posebno istakli razne boje, razna čuda kad uđeš u mesina i onda to stoji nađeš neko da uči Kur'an tamo ogledaju tim se bojama čitori skreće mu pažnju šta je ovo koja ova umjetnost, koja ona umjetnost jer ma esajet ummetun va kal Abu Darda kako kaže ovdje još u predaji u kal Ibn Abbas zaista ćete uljepšavati mesjide isto kao što su jevreji i kršćani to učinili znači Šta imamo danas u crkvi, kad uđemo? Nađemo tamo čudno od boja, ovaka, nakaga. Čovjek ostaja se neprijatno od tih boja. U nekim mjesecima u Tursko isto, naći ćemo čuda od raznih boja koja su ubačena u mihrabu. Zbog čega nam to treba? Jer nam to odvodi pažnju od ibadeta. Ebu Darda kad, ila halejtum masahifakum, va zahraftum mesajidakum, fad demar alejkum. Kad budete ulepšavali mushafe, i kad budete mesčide uljepšavali onda je propast na vas u smislu kad bude mushaf znači u zlatnim bojama da ne kažem stavljan da ga učimo ali onda će i mesčid u takve boje to je dokaz da su nam srca da smo dali materiji znači više nego na وقال هوشب التائي ما أسات أمة أعمالها إلا زخرفت مساجدها ولا هلكت أمة قط إلا من كبل علمائها nikad nije umet jedan narod u dijelima činio ružno, a da nije počeo uljepšavati mesečine. Znači kad se dijela pokvare, onda počnemo uljepšavati mesečine. Da su nam dijela dobra, kaj ne bi tako činili. Vala helekat umetun kat illa min kiberi ulemaiha. I nikad jedan narod nije uništen, osim od njihovih predvodnika. Znači vođe i oni koji su dozvolili takve stvari, oni će biti odgovorni u smislu, znači da se kasnije narod povede za tim zato ćemo naći kad uđemo u mesčide gdje ulema klanja i gdje su njihovi mesčidi najčešće ti mesčidi su tako jednostavni. nema ništa posebno da skreće pažnju na ali zato kad uđemo osjetimo duh u tom mesčidu kad klanjamo naš ibadet prijatni osjećamo znači za razliku od drugih mesčida koji su uljepšavani dotjerivani kad uđemo unutra ćemo praza nema onih koji robuje Allah Osman da to nas Allah subhanahu ta'ala sačuva od onoga što nije bila praksa prvih generacija pa da budemo inša Allah mi od tih koji ćemo oživjeti mesčide ibadetom koji ćemo staviti u prvi plan ibadet, namaz i seždu i ruku i učenje Kur'ana i Kerima pa da nas lusteri uopšte nisu bitnija da nam to bude najsporadnija stvar u mesčide znači da, da bude u srcima iman onaj koji će danas plijeni i kad uđe rob i sretni robove koji jer ti detalji skreću puno pažnje više nego što treba onima koji su džahili zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da naša srca vezuje za ono što je khair i ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i završimo s predajom wa kale Ali inna al qawma ila zayyanu mesajidakum fasidat amalu da je rekao Ali radijallahu ta'ala an kada narod bude uljepšavao svoje mesčide njihova djela će biti nevaljala da nas Allah sačuvao znači od toga, ali ovo su zaista dokazi koji dokazuju kako umetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem je došao vakat kad mnogi pridaju vanjštini mesčida puno više nego onome što je bit dok su ashabi ridvanullah i talahim znači davali prednost onome što vrijedi a to je da radimo u mesčidu ono što će nas uvesti u džennet inšalav ta'ala jer nemamo pravo na uljepšavanje i dotjerivanje i pretjerivanje u izgradnji mesčida to je zabranje znači da čovjek daje i novac i metak više nego što što treba, nego treba odgojiti ljude koji će dati koji će svojim ibadetom dokazati da mesečid ima svoje hak i pravo i da u njemu upravo čovjek osjeti slast ibadeta i to je svrha mesečida i zato je napravljen. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uveriči budu koristi nama i vama. Ljudima koji čuju da inša Allah uđemo u Ramazan od iskreni koji će inša Allah ispostiti Ramazan onako kako je najbolje i kako Allah subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan s nama pa da inša Allah budemo doni komisiji primjena djela, oprašteni grijesi da inšala to došemo u Bajeram od robova koji će inšala osjetiti slast Bajerama i onoga što su činili od ibadeta u toku Ramazana. Molim Allah subhanahu ta'ala digne gaflet sa naših srca, da uživimo noći Ramazana u ibadetu, da budemo doni koji ispravno provode vrijeme od Ramazan, da u Kajluli s odmoru podnevnom nađemo odmora du, tijelu, a da inšala u ta'ala noćima malo spavamo, a više bdijemo i da nas udali od praznih govora, praznih priča, vrati nas najviše u druženju sa učenjem Kur'ana Kerima i halkama Kur'ana Kerima i Kijama, jer je to mjesec Ramazan. I još jednom na kraju poziv, ko malo olakša, dođe i posjeti kod nas, bude s nama u itikafu. I od oni koji žele i itikaf, neka znaju da od nečega što je sastavno u dila itikafa, da u itikafu bude učeni. Da sebi ne dozvolimo, da provedemo vreme mjesecu bez onih koji će nam biti uzor u ispravnom ibadetu i robovanju Allah Ako ima neko pitanje nešto, prije zana, će nam Ovaj, samo pitanje, ali... Pa Ela normalno. Prvi sad, sa krahaj, možda, sad kada. Pitanje, ali što prodaje ona ispred, ispred džamije, prijatkom, ali Amelije i to... Šta, šta, ne, šta, neka me broća pitaju šta ćemo, kako ćemo, malo ovako, ajmo onako. Ja sam rekao, predložio da, da se pita učeni, pa da nam ti to malo pobrži. Šta uradite? Ja ne moramo reći jednom čovjeka drugi prodaju, isto. Znači ima puno ljudi koji prodaju. Donio su Majlije, donio su Tistojina, donio su i dođu na švrci u stinka ovo pomaže za ovo pomaže. to se tu priča o tome tako privlači pažnje i puno džahila nas dolazi do kupuje švrci pa šta je li notira je li marsa je li šta pa ja, Oti. za kraj herova samo nagrade za pitanje problematika koja je pala nam oči već i prije i, i dvije godine, godinu, kada smo tražili od odgovorni da nešto preciznu, da mi ne preduzimamo u smislu, jer ti neće savjet da prihvati. Odvrću pjesme one koje su novotarske, derviške, nekada ne znam, ovaj čovjek iz Visokog što se pojavljuje tu, ja sam pokušao savjet da bit će da mu savjet riječima ne... Ne prijevodi upozoriti, ja ću lično, inša Allahu ta'ala, pokušati da li Abdulaziz ima metoda, obzirom da je to ispred mjeseče, da je ispred centra, da naredbom zabrani i da učine, znači da procedurom normalnom, odgovorni, to spriječe. Ako oni ne spriječe, onda dolazi ovaj drugi metod. Da mu se kaže u lice i zaprijeti. Ako nastavi, jer je to širka, jer nečega što je zabranjeno u dinu. Da to ne smije biti pred ovim centrom. I Allah subhanahu wa ta'ala će ga kazniti. Znači naše je da molim Allah subhanahu ta'ala to takve detalje širka ukloni sa svih područja zemlje. Ali ako ne bude koristila riječ, onda takvima ne smeta dati lekciju na drugi način. Batin, tako. Uzeti je pokupiti mu sve i zvati Ako on ide za to? Hoće se bije, odmah to... još ljepše. Za istinu se valja biti. <laughs> Ali kad gledali, kad je se vrata Usmana, kaže, ruku dođe. Ne, ne, savjetovali, trpili, saborili, govorili, podučili. Samo mudrosti treba prići tu. Neko znači od, ali ne treba biti pasivan po tom pitanju. Jer je to krupna stvar. Da je ispred mjeseci da se prodaju u Hameli. Yes. Malo ova širka u najmanju verziju, nekome mora biti veliki širk. A znači da to, taj džehel, znači mi smo svi odgovorni, ili inša Allah, ako se ništa ne dogodi, ja ću inša sutra, ako budem strao, večeras upozoriti na tu stvar. Ako ne, posle Bajrama, inša Allah, prvi znači, moment, petak jedan odrediti, da skupina od 20-30 mladića bude s nama i da mu kažemo da pokupi stolovo odatle prije nego što bude morao što drugo danas. I da ga potišti. Ne, njemu treba baš odgoj s motkom. A možda Ako vi znači, ne budete rešili to do iza Bajrama, onda je to na nama obaveza imanet, da izdađemo zdrav metod da to sklonimo. Ako nema druge, do to da, da mu treba naučiti ga da hamailija zabranjena onda ima način takve stvari nekad e, bud, budemo iskušani moramo znači čovjek ne koristi riječ ima isto čovjek pred Begovom koji se predstavlja ako ne sunet vlad nosi sve prodaje hamailu čezbe i sve A dobro, tog vrata zaboravi, brate. Neka, neka, neka, to je još veći problem. Ovaj džahel, ne znaš što, ali ovaj predstavlja se u rugu. Ama taj, taj brat, tog brata ja znam, ali taj brat neće još da zbraću da se selam. Momene ti ja žije, momene, to ti je, Znači on pod, To je pod imenom Ahli Sunneta Momak s bradom ne ide na Saba Šta očekuješ od Srba da prijatelj? Ne ide on nigdje na Saba Na momenat je šihal čovjek Oni te gledaju kad prođe na čaršiji neko od naroda ovako koji ne zna Momak s bradom prodaje Hamajlije To vas naučio, je to Sunnet Muhammed Ali Salam? Pozivate i nas da, nosimo bradu prodajemo Hamajliju? To je ukratko nama Ferim, jala, bi na nas, sve Da, isti koju je zbog... Ja, tam tog momka, lično. Če je pomisao sam jednog čovjeka u spomenutu koji nosi nešto, kako one nazivaju, oko Hazreti Fatima, ovako no. nešto. Pokušali smo da ga odgovorimo, kaže šta hoćete, to nam je prvo vaš brat ispred begove. Vidiš, Na, na, ali vraćate na to da korijenu bolest liječiš. U srcima, znači momaka koji su pustili bradu, a trguju s dinom, da njih ja spriječim od toga. Znači, ja sam pokušao sa njim prijavljati, ja ga poznajem lično iz bočnih još. Kako mhm. on me prma ništa, on samo okrenuo leđa, razumijem ništa. Šta, šta će ja sam sa njim? Mhm. Jedno da, da se tučemo gore, da svi ljudi gledaju. Da, posjetite ga kuće. Ma neće da čuju. Znate gdje stane, je? skupina od pet normalni, odgojeni, ljudi koji Allah radi, nije im stalo da upotrebe, znači ni jednu riječ, ni kamoli udarac, mimo Allah radi. Ali ako je Allah radi, onda ima i nagradu. Ljudi koji znaju kad treba udarati je stvar, policajci udaraju koga i kad treba koga. Musliman treba znat kad treba silu upotrebiti Ali to posjetiti i upozoriti na to. Znači da Hamajlije nisu od Islama ili to zabranja. I ako ne, onda mu zaprijetiti dati mu ono što treba. To je ukratko. Na drugo pitanje? Ma, ja e, Pogodno za širka jednog projekta kod nas, na poslu odamo se kao neka zapiska. Evo, normalno nas ima, a zrači koji klanjamo I sad pokušavaju da nas pripremi da tu pripremimo, a bit će ovaj, znači tu potreba okupnog, ne znamo kako da se postavimo, učili smo da se totalno distanciramo i da i opomenemo zašto smo distancirani, zašto da delovno posjedimo, kako da se postavimo. Na radno mjesto još jednom, ima skupina koja ima šta? Skupina dolazi direktor sa svojom ekipom, organizuje ne, neku zagosku, nešto. E, povodom čega? ovoga završetka tog projekta Da mhm. znači, vaše je da ne budete s njima ili da tražite direktora, ako želi da vas časti, da vas izdvoji potpuno, da nemate nikakav konta sa džahilima. Reci mi smo muslimani, ne želimo se miješiti s njima. A mi smo tako baš i došli, e. postavimo povraća da mola da ja pitam. da zove da želi da čiku Andu i Hajzu, ali samo ove sure... Ne smeta. Ono- Žena u Hajdu uči kura, samo neklanja ne posti. Ne posti, ali žena u hajdu nema znači dokazi svih koji govore o tome da žena ne smije da hodi vrema hajda žena uči znači, šta je sa medijskom džamijom tamo je sve zlato i ono sve je rekao da sve zlato pa ono piše i ponovi kaj to je sve zlato i sjetirki stavili glancaju i znam gdje piše rata, i ne, gdje piše da zlato oni u brošurama što oni ovo, ovo džami daju ko ti je dao da to? Tamo, tamo ima ti toga ako hoće. <laughs> Allah, ali misliš da nije? Kako da se hvali da, da je to ovaj... Na bosanskom čitaš? No i na engleskom, ja ne bosanskom. Da je u Španiji drvo, pa ne znam, u sušili u Beču, pa vamo, pa tamo toliko ono... Ja ne mogu tvrditi. Čak znači je, znači, čak je bilo jednog dijela ovdje na izložbi u Saudijskoj, da su oni falili, kada je... Jedno, zlaće tako kažu. Da je nešto to, ama... Mislim da nije. Lovo je. Ne mogu... Ono je sigurno da je uljepšavano, da je... Znači, nešto tvrditi da je zlato tu uvješeno, ne mogu reći ješeno. A ako bude onaj ko je to radio... Je ona pretjerano ušminkana, ono da kažem, u svjetlima i ne znam... Znači, ja, ono... ali a, a, šta kaže, Dula ibn Abbas, zaklinje se da će biti toga, uljepšavanja mjeseča. Znači, naše je to, neki su, zašto su sad, sad su zadnje možda deset godina, mnogo što što je bilo od Turaka, izbrisali one boje i stavili da nema toga. Jer bilo je još gore u bojama, čitav dio starog dijela mjesečinja od Turaka. Neki su prodali da bude rušeno, ali ostalo da je bačeno u boje koje su manje upadljene tragedija što čini mi se da je da je onaj minder žutom bojom opravljan. Ured. Nije direktno žuta. Pa nešto je ko žuta. Mm. Da su tragove turskog roba. Za krahe. Thank you.